Epasfeest te vier, toe Jesus twaalf jaar oud was, het hulle weer, soos altijd, na Jerusalem gegaan om die pasfeest te vier. Toe die feest voorbij was, het Jozef en Maria teruggegaan naar Nazareth, maar Jezus het in Jerusalem achtergeblij, en sy ouders het het nie geweet nie. Toe hulle sien Jezus is niet bij hulle nie, het hulle gedink hy is bij die ander mensen wat saam teruggegaan het. Hulle het dag lang geloop en toe het hulle vir Jesus begin soek by hulle familie en vrienden. Hulle kon hom nie kry nie en hulle het teruggegaan na Jerusalem om om daar te gaan soek. Na drie dagen het hulle om in die tempel gekry. Hy het tussen die slim mensen gezet en hij het na hulle geluister en vir hulle vrouwen gevra. Almal wat na Jezus geluister het, was baie verbaas omdat hij zo so slim was en zo so goed kon antwoord. Toe Jezus sy ouders omsien, was hulle baie blij, en sy ma het vir hom gesê, my kind, hoekom het jy dit gedoen? Jou pa en ek het jou gesoek en ons was baie bekommerd. Maar Jezus het vir hulle gesê, hoekom het jylle my gesoek? Het jylle nie geweet nie? Ek moet hier wees, ek moet oor my vader praat. Hy het dit vir hulle gesê, maar hulle het dit nie verstaan nie. Jezus het toe saam met sy ouders na Nazareth gegaan, en hij was gehoorzaam aan sy ouders. Sy ma het alles onthou wat gebeur het, en sy het baie maal daarover gedink. Jezus het groot geword en nog meer wijsheid gekry. God en die mensen was lief vir hom,